Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդում Ասկերանի շրջանի Խնապատի բուժկետից։ Ասկերանի շրջանի խնապատի բուժկետը գտնվում է բարեկարգ վերանորոգված վիճակում։ Առաջին բուժօգնության համար այստեղ կան բոլոր սարքավորումներն ու համապատասխան դեղորայքը։ Բուժկետում աշխատում են 4 հոգով, 4-ն էլ մասնագիտության բուժքույրեր են։ Բուժկետի վարիչը վաստակաշատ բուժքույր Թամարա Հարությունյանն է։ Այն հանգամանքը, որ գյուղը շատ մոտ է շրջենտրոնին, բավականին հեշտացնում է բուժքույրերի աշխատանքը։ Այս օրերին Արցախի Հանրապետությունում մեծ վտանգ է ներկայացնում այսպես կոչված մանկական ինֆեկցիան։ Ցավոք խնապատում երեխաները հիվանդաց բախվել են աղիքային ինֆեկցիայով, որը շատ լուրջ հիվանդություն է, սակայն բուժքույրերը կարողացել են ժամանակին աղիքային ինֆեկցիայով հիվանդ երեխաներին ցուցաբերել առաջին բուժօգնության համար անհրաժեշտ օգնությունը եւ տեղափոխել շրջանային բուժկենտրոն։ Այժմ նրանք լարիվ ապակինվել են եւ հաճախում են դպրոց։ Բարեկամներ այսօր զրուցակցուհիս Խանապատի բուժկետի վարիչ Թամարա Հարությունյանն է։ Ինքն համար նախ պատմեք ձեր մասին, որտեղ եք ծնվել, որտեղ եք սովորել։ Ծնվել եմ Ադրբեջանում, Նավտալան, կրուրտնի քաղաքը։ Դպրոցս ավարտալ եմ Բաքու, բժշկական տեխնիկումն էլ Ստեփանգերտ ավարտալ եմ, ստեղել եմ ուսնացալ, մնացա Խնաբադ գյուղում։ Պապաս մամաս էս գյուղից են։ Արցախյան շարժումն է ձեզ բերել հայրենիք։ Չէ, մչեն ես ստեղ մնալ, ամուսնացալ եմ, մնացալ։ Քանի երեխա ունեք։ Երեք աղջիկ ունեմ։ Ինչ տվեցին այն տարիները, որ Ադրբեջանում էիք, դե- եւ ինչ տվեցին ձեզ այն տարիները, երբ հայրենիքում եք։ Դե մեր Ադրբեջանում մլալ երեխա եմ մլալ։ Միայն միջնակարգն եք։ Միջնակարգ դպրոցը ավարտալ Ադրբեջանում, իսկ տեխնիկոմ Թամարա Կամալյանի անվան բժշկական։ Բժշկական ուսումնարանը։ Եվ արդեն քանի տարի է որ աշխատում։ 42 տարի աշխատում, 17 տարի նույն հիմնարկում։ 17 տարի մանկական քույրը մլալ։ 96 թվականից բուժկետի վարիչում Պատմեք ձեր բուրկետի մասին։ Սկզբում մերը սվայալալ, սեսկա վրաչեբնա ամբուլատորիա։ Մեծ շենքալալ, կրվների պատճառով շենքը փլվալա, բամբյուշկի տակ անգան։ Մենք մունք աշխատում ենք ակումբիկից, ունենք սենյակ երկու прививочное и приемное։ Սենյակը հարմարավետ է։ Հարմարավետ է, լուսավոր, ծեղ մունք անում ենք առաջի բուժ օգնությունը, հետո էլ 40 օրը մեկ մունք անում ենք երեխաների прививкаքի։ Դուք եք անում պրոֆիլակտիկի տանում ենք այս Ասկերան, պոլիկլինիկան բժիշկի նայելուց հետո այդ սրսկներ ես եմ անում Ռևկե Քիզեցկի ստանում ենք տարեն 2-3 հետ դեղերը Ասկերյանի հիվանդանոցից շրջանային միավորումից Ընդունում ենք տանկանչեր։ Իսկ ինչու են շատ լինում տանկանչերը։ Տարիցնեն շատ են, ունենք 104 տարեկան կին, տարիցնեն շատ են, երեխաներն են փոքր։ Դիք ընդհանրականի օքով եք աշխատում։ Աշխատում ենք 4 հոգով, 3 շտատի վրա երկու շտատը պոլնիա, երկուն էլ նապոլստատ։ Աշխատանքային օրը սկսվում է ժամի 9-ից մինչև 4-ը։ Իսկ կանչերի մասին ինչպես եք իմանում։ Ասենք թե մեկը վատացել է 5 անց կես։ Զանգում են տուն, մենք գնում ենք կանչ դուք կամբուշ քույրերը բաժանածա իրեք մասի ամենին յուրան թաղամասոնը քնյամը նայում հիվանդները եթե պետք անում կանչում շտաբ օգնություն հիմնականում յուղացիների առողջական վիճակը ինչպես է այս պահին ինֆեկցիա շատ է վերինշնչողների հիվանդությունն դուք նշեցիք որ երկար տարիներ աշխատել եք որպես մանկաբույժ կա տարբերություն աշխատել երեխաների հետ կա տարբերություն աշխատել մեծահասակների հետ չէ Ճիշտ է, երեխաներին դա մի քիչ դժվար է, բայց բժշկն է ունի, ուղարկում ենք առաջի օգնություն անում ենք։ Խոսենք երեխաների ծնելիության մասին։ հա, Այս տարի ունենք 13 հիղիկին, անցյալ տարի 15։ 0-ից մինչև մի տարեկան ունենք 6 երեխա բայց ավելի շատ էլ այլացրի 18 էլ 20 էլ իսկ հղիկանանց ինչ խորհուրդներ եք տալիս ինչ կոնսուլտացիաներ անկետը քիլրացնում ենք մենք վերցնում ենք նաուչյոտ հետո ղարկում ենք պոլիկլինիկան գինեկոլոգի մոտ գինեկոլոգը իրանց օրերա նշանակում քանի օրի մեկ պետք է իրանքան իսկ ընթացքը մեր 10 օր բողոքանում տանն քինամ ենք ճնշումն են չափում անթադ հսկողության մեջ մանկական ինչ հիվանդություններ են արկա աղիքային ինֆեկցիա ինֆեկցիա մочеполовой համակարգի կան այդ ինֆեկցիաները։ Մի հոգի կան։ Ինչ բուժողություն է ստանում։ Բուժողությունը իրանք հիվանդանոցում բարկալը, այնտեղ իրանք բուժումը ստացալ, լավացալ եկա։ Ինչն է ձեզ պակասում աշխատանքում Մեքենա չունեք բայց։ Մեքենա չէ, ոտով ենք բան գալիս։ Բոլոր կանչերը ոտով եք գնում։ Կանչերը ոտով են գնում, հա։ Մինչդեռ խորհրդային տարիներին հա։ գյուղը մեքենա ուներ, բժիշկ ուներ։ Որ բժիշկ ունենք, բժիշկը ասկերյանից էր գալիս գնում, բայց մենք հիմա չունենք։ Չէ, մանկական բժիշկ ունենք, նստում է ասկերանում։ Կոչվում է ձեր գյուղի բժիշկը։ 10 գյուղի վրա մեր ուչաստկովի վրաչ։ Ինչ գյուղեր են դրանք։ Այդ Նորագյուղնա, Օսիպավաննա, Խրամորտնա, այսինքն շրջակա, շրջակա գյուղերը։ Հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի Ասկերանի շրջանի Խնապատի բուժկետի վարիչ Թամարա Հարությունյանի հետ։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ծիծաղ Ծիծաղը սիրտը բուժելու ամենալավ դեղամիջոցն է, ասում է Մերիլեն նահանգի Սրտաբանության ինստիտուտի տնօրեն Մայքլ Մյուլերը։ Այնուամենայնիվ մենք չգիտենք, թե ինչու է ծիծաղը պաշտպանում սիրտը, բայց մենք գիտենք, որ նյարդահոգեբանական լարվածությունը կապված է էնդոմարմնի վնասվածքների հետ։ Էնդոմարմինը հանդիսանում է մեր արյունատար անոթները կարգավորող պաշտպանիչ արգելք։ Խորհրդեսությունը եւ նյարդային գերլարվածությունը կարող են առաջացնել բորբոքային ռեակցիաների շարք, որոնք կորոնարար զարկերակներում առաջացնում են խոլեստերինի կուտակումներ։ Սրանք էլ առաջացնում են սրտի նոպաններ։ Ամերիկայի գիտնականները հայտնագործել են, որ ծիծաղը դա ներքին աերոբիկա է, երբ մարդը ժպտում է կամ լիաթոք ծիծաղում, ապա լավանում է նրա սրտի աշխատանքը, արյունը հարստանում է թթվածնով, իսկ ավելորդ կալորիաները այրվում են։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչ է թութքը։ Թութք հաճախակի հանդիպող հիվանդություն է, որը բնորոշվում է թութքային հանգույցների մեծացմամբ եւ բորբոքմամբ հանգույցների պարբերական արյունախոսություն, որը դուրս է գալիս հետանցքից, արյան ընդհանուր շրջանառության խանգարումներով, թուտքի զարգացմանը նպաստում են քրոնիկ փորկապությունը, լուծը, ֆիզիկական ծանրաբեռվածությունը, հղիությունը եւ ծննդաբերությունը, ալկոհոլի եւ գուծու ուտելիքի չարաշահումը։ Աշխատանքի ժամանակ մարմնի անհարմար դիրքը, որի ընթացքում բարձր ճնշման պատճառով խանգարվում է երակավոր դրենաժը։ Ըստ հիմնական ախտանիշների կարելի է տարբերակել արյունախոսող թուտք, ցավոտ թուտք, թաց թուտք։ Տարբերակվում են հիվանդության այնպիսի ձևը, ինչպիսին է թութքային հանգույցների սուրխ ցանումները։ Այս ձևը բավականին ցավոտ է եւ ընդանում է հանգույցների թարախային բորբոքումներով։ Հիվանդությունն ունի զարգացման 4 փուլ։ Առաջին փուլում հանգույցները ցավոտ չեն։ Հիվանդը զգում է ցանրություն, անհարմարություն եւ լինում են հազվադեպ արունահոսություններ կղանքի հետ։ Երկրորդ փուլում կղանքի հետ հանգույցները դուրս են գալիս։ Երրորդ փուլում հանգույցները դուրս են գալիս ցանկացած ֆիզիկական ծանրությունից։ Չորրորդ փուլում հանգույցները այլև իրենց տեղը չեն անցնում, այլ միշտ արտակնային են թուտքի բաժանման ժամանակակից մեթոդները թույլ են տալիս բուժել այս հիվանդությունը ցանկացած փուլում Շարունակում ենք ծրագիրը բուժիչ բաղնիկ։ Եթե որոշել եք բուժվել լոգանքների միջոցով եւ առաջին անգամ պետք է գնաք հատուկ բաղնիկ, ապա ձեզ կօգնեն հետեւյալ խորհուրդները։ Մի գնացեք սաունա ամիջապես կուշտ ուտելուց հետո։ Գոլորշային պրոցեդուրաներից 2 ժամ առաջ արդեն մի օգտագործեք ալկոհոլ եւ մի ծխեք։ Եթե վատ եք հզգում, ավելի լավ է մնաք տանը, խուսափեք ֆիզիկական մեծ ծանրաբեռվածությունից սաունայից առաջ եւ հետո։ Մի վախեցեք, եթե ձեր շունչը կտրվում է տաք հոտից, փորձեք նաև կամնավորել շնչառությունը, շնչելով խորը եւ համաչափ։ 15 րոպեից ավել սաունայում մի մնացեք։ Սկզբում տեղավորվեք ներքևի հարթակին, ապա 5 րոպեով տեղափոխվեք միջինի վրա եւ միայն վերջում վերին հարթակի վրա։ Պրոցեդուրայի վերջին 2-3 Ռոբեի ընթացքում նստեք ոտքերը կաղ գցած։ Սա կարգավորում է արյան շրջանառությունը։ Ուշադիր լսեք ձեր օրգանիզմին եւ բաց մի թողեք այն պահը, երբ հովանալ է ուզում։ Հովացման տեղողությունը պետք է երկար լինի։ Չի կարելի կտրուկ անցնել սառը ջրին, քանի որ սառը ջուրը օրգանիզմի համար լուրջ փորձություն է։ Սառը ջուրում սուզվելը հակացուցված է այն մարդկանց համար, ովքեր ունեն արյան բարձր ճնշում կամ տարապում են սրտային եւ այլ հիվանդություններից։ Սառը ջրում ընկղմվելուց առաջ պետք է խորը շնչել, որից է հետո շնչառությունը կարգավորեք այնպես, որ այն լինի խորը եւ հանգիստ։ Սա նայում հաջորդ տաքացման պրոցեդուրաների ժամանակ կարելի է շրջանցել ներքևի հարթակը։ Սաունայից հետո անպայման խմեք հանքային ջուր կամ բնական հյութ առանց շաքարի, այսպես կվերականգնեք կորցրած հեղուկի քանակը։ Բարեկամներ համոզված ենք, որ այս խորհուրդները բավականին ձեզ կօգնեն ձեր առողջությունը ճիշտ պահպանելու եւ կորսված առողջությունը վերականգնելու համար։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատորներ Նադեժդա Դոլխանյանն ու Դարիկ Ովոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։